Для вас моя кандидатура була ідеальна. Роланд подбав, щоб ви також жодного разу не поговорили зі мною, але вас це не надто турбувало. Ви гадали, що я знатиму, що робити. Сміт мляво усміхнувся. І я радий вам сказати, що я справді це знав. Мабуть, для вас це було справжнім шоком, коли сьогодні вранці адмірал повідомив, хто я насправді ви знали про це? Знали про все це? Витримка знову зрадила Вая Тернера. Голос його став злим. Він підвів дуло револьвера. Ну і що ж далі, Сміте? Все було спрямоване на те, щоб підштовхнути вас до дії. Щодо вас ми мали все, крім доказів. Вчора ввечері я отримав ці докази. Полковник Крамер знав, що ми прилітаємо. Він знав, що наша мета генерал Карнебі. Сміт кивнув головою в бік Джонса. Між іншим, познайомтесь. Картрейт Джонс, американський актор. Хто? Вайт Тернер видушив з себе це слово так, наче хтось тримав його за горлянку. Генерал Карнебі спокійно проводить вікенд у заміському будинку адмірала Роланда у Вілчері. Свою епізодичну роль пан Джонс зіграв чудово. Він переконав там усіх, кого не переконала авіакатастрофа. Гадаю, тепер вам ясно, що і авіакатастрофа була не зовсім справжня. Вайт Тернер спробував щось сказати, але це йому не вдалося. Він лише роззявляв і стуляв рот, обличчя у нього геть зблідло. Звідки дізнався Крамер, так? вів далі Сміт. Ви повідомили Берлін одразу ж, як тільки Роланд поділився з вами своїм планом. Ніхто інший не мав такої можливості. Ви самі знали, що цього вечора ми будемо у пивниці Дикий Олень. Крамер знав, бо я повідомив про це в Лондон. А ви не забарилися переказати цікаву звістку. А ви певні цього? запитала Гайді. Чи не міг їх поінформувати хтось інший, скажімо, Карачола чи Крістіансен, чи Томас, той, хто вбив Торрен Сміта? Адже там поруч із пивницею є телефонна будка, знаю, але той чоловік не мав часу. Я залишав пивницю рівно на сім хвилин. Через три хвилини після мене вийшов Торрен Сміт услід за кимось із тих трьох. Сміті був розумний хлопець. Він збагнув, що тут щось не так. А звідки він міг довідатись? запитав шафер. Ми цього ніколи не дізнаємось. Можливо, він добре вмів читати по губах. У кожному разі він застукав когось із тих трьох у телефонній будці, перш ніж той встиг повідомити про Вайснера або Крамера. Почалася смертельна сутичка. Але поки вбивця відтяг тіло сміті за пивницю і повернувся, будку зайняв хтось інший. Того іншого побачив я. Отже, вбивця змушений був повернутися до пивниці. Вайснера повідомив Крамер, а Крамера наш полковник. Дуже цікаво. На обличчі полковника грала посмішка, але посмішка дуже неприродня. Навіть захоплююче. Ну, ви скінчили, майоре? Скінчив, позіхнув Сміт. Отож ви просто мусили вилетіти нам назустріч. Чи не так? Це був ваш останній шанс на життя. У своєму донесенні адміралові я сказав, я знайшов усе. Він пояснив вам, що це означає всі імена і адреси агентів. Ми б ніколи не вийшли на вас через Карачову, Томаса, Крістіанса, адже вони працювали поруч із вами, а ви надто обережний, щоб розповісти їм, на кого вони насправді працюють. Ви користувалися посередниками, а всі їхні імена у цьому записничку. Ви розуміли, що вас викажуть, адже коли є вибір піти на шибеницю чи заговорити, то зробити його неважко. Правда ж? Вайт Тернер не відповів. Він обернувся до Карпентера і наказав лягайте на курс до Ліля. Не турбуйтесь, сказав Сміт. Вайт Тернер наставив на нього револьвер.